Awit, Kabanata 52 O taong malakas, bakit ka nagyabang sa gawa mong mali? Pag-ibig ng Diyos ang mamamalagi. Balak mo iwasakin ang iba ng iyong matalim na dila ng pagsisinungaling. Higit na matindi ang iyong pag-ibig sa gawang masama. Higit na nais mo'y kasinungalingan kaysa gawang tama. Taong sinungaling, ang iba'y gusto mong saktan sa salita. Kaya't wawasakit, aalsin ka ng Diyos sa loob ng tolda, sa mundo ng buhay, aalisin kanya. Ito'y makikita ng mga matuwid, matatakot sila, at ang sasabihing pawang nagtatawa masdan mo ang taong sa Diyos di sumampalataya, sa taglay niyang yaman, nanangan, at nagpakalakas sa kanyang kasamaan. Kahoy na ulibo sa tabi ng templo, ang aking katulad, nagtiwala ako sa pag-ibig ng Diyos na di kumukupas. Di ako titigil ng pasasalamat sa iyong ginawa ang kabutihan mo'y ipahahayag ko kasama ng madla.